بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار najveća zahvala. Sva hvala pripada onome koji jedini dostojan da se hvali. A on je Allah se bareke o teala. njega slavimo. Njega veličamo. Od njega oprost, uputu, a i pomoć tražimo. Koga on? Kada rećemo tada? Uputi na pravi put. Da je opušen. I nikoga neće moć krenuti do puta. A koga on ostali da luta? U zabudama koga Allah ne uputi, nikome neće napravi put u put. Najbolji govor, najispravniji govor, koje uče milijoni muslimana, hafiza, Kur'ana i tako dalje, je Allah govor. I najbolja uputa, i jedina uputa, je uputa njegova roba, i posljednjeg Allahova poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A najgore stvari, najopasnije stvari, po din, po islam, su stvari koje nisu utemeljene na riječi Allaha i njegova poslanika, ali se na to salam. Kome Allah to bareke u ta'ala naređuje, فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تبغوا إنه بما تعملون بصير ti idi pravim putem. Naredba. Kome? Ti najmiljeniće. Allahu poslaniće Muhammede sallallahu alaihi wa sallam. Fastakim. Ti idi pravim putem kao što ti je naređeno. Njemu naređen. Ko? Pravi put. tako na kurade oni koji su uz tebe. Allahu akbar. Veličanstvene riječi. Pravi put, draga moja braćo, je naređen. Nije slobodan izbor. On je naređen Rasul Ali Salatu Vesalam. Kao što mu je naređen da ga slijedi, tako mu je naređeno da ga dostavi. فإن هذا صراطي مستقيما i وإن هذا i doista ovo je pravi put ne sa jednine obraćom وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا سبله فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون naređuju Allah te bareke u tala poslaniku ali sveto sram. Pravi put mu naređuju. Ko? Onaj koji jedini ima pravo da učini nešto haramom i halalom. I doista, ovo je pravi put moj, kaže Rasul Ali Svatu Vatalam, koji je Pa se njega držite. I nemojte druge puteve slijediti. Nemojte slijediti druge puteve. Zašto? Zašto? ولا تتبعوا سبل pa da vas عن سبيله od mog puta. Ne مو فوتا jer će يرشي drugi putovi, koji, oni koji su vam tajnoviti, su se suprotstavili meni, nisu tebi. Neka znaju dobro. I reći da je to tvoj put. I da pozivaš meni. Ne u SDA. Ne u SDP. Da pozivaš meni. To ti je naređeno. Jer ako to ne uradiš, kaže pa Allah te bare kao tala, ne zamislivo je da Mohamed, ko poslani, nešto doda od sebe. Jer kad ti to uradio, Lidu smo ga dohvatili, zašto? Za žilu kucavicu. I onda je presjetli. Resul Ali Silatu Selam nije dobio privilegiju. Iako mu dolazi melek, iako je Allahov vjerovjesnik, Allahov poslanik, nije dobio privilegiju da sjedne sa shavima i da ih pita, o drugovi moji, šta ćemo danas? Allah se obavezao da će pomoći svoje robove. Šta? Svoj šerje, svoj zakon. Allah se obavezao. Međutim, kada se pojave zlotvori koji ne vjeruju Allahu se bareke vatara, onda traže drugi program, onda traže druge puteve, onda traže druge prance, onda traže druge pomagače za Allahu šerijat, sa kojim Allah nema ništa. Ovo je jedinstveni umet danas koji se pojavljuje. Ovo su jedinstveni narodi, braćo moja. Prijašnji narodi. Nisu htjeli nikako da se približe Allahu te barake o tala. Činili su širk. Gledajte danas muslimana što rade. Žele muslimani da se približe Allahu te barake o tala grijesima. Da li ja lažem da li mislite? Allahu se ne možeš približiti grijehom. Nikad. Samo si dalje od njega. Što smo onda pocijepali? Wa tasimu bi hablillahi jamia. S kim se mi dijelimo? Od koga smo se odvojili? Ne ja od sebe. Niti magla od kaknja. Niti zemica od Sarajeva. Mi se dijelimo. Od Allahove ružeta. To je srž poziva. Tu se mi dijelimo a ne organizacije od organizacije. To su samo farse. Mi smo se rastali sa Allahom te bare kao ta'ala, a on naređi, wa besimu bi havli la i džemija, wa la te farraku. Svi se čusto čega? Allahova uđe te držite. Jer je demokratija Allahova uđe. Jer su li Haridji Allahova uđe. Jer su li Murđi Allahova uđe. Jer je Ajmatovica Allahova uđe. Je li guna i tekija lavo uđe? Je li jasin 1000 eura lavo uđe? Je li hasma 5000 eura lavo uđe? Je li poziv u SDA lavo uđe? Je li poziv u ASDA lavo uđe? Je li ili nije? Imate pamet. Nemojte reći da vas ja ovdje obmanjujem. Razmišljite sami. Ako jest, ehle me sehlem. Ako nije, razilazimo se. Jer ja nisam kriv što si ti pustio Allahovo uže. Ja ti nemam ništa. Čim ga pustiš, ti si pustio džemat. A džemat nije privilegija, ni moja, ni tvoja stvar. Ni ti nešto novo u ovim prostorima. Ti u džemat ima samo da uđeš. Koji džemat? Onaj čiji je predvodnik Rasula i Selatu Vaselam. On je na čelu ovoga džemata. U njegovom džematu iza njega dolaze i sale i sela to sela Musa, Jakub, Junus, Jusuf, Adem ali sela to sela ko je bio imam u našem kuc u našem dvaksa ko je bio imam svi vjerovjesnicima i poslovnicima Rasul sallallahu alaihi wa sallam on je bio imam tvoje pravo je samo da uđeš ako hoćeš u taj džemat a ne u džemat islamske zajednice, ne u džemat nusretovaca, ne u džemat ovi ili oni, u džemat koga Allah se vare kevo tala naređuje i jedini ima pravo da kaže šta je džemat i jedini on zna šta je to što će nas okupiti. I sjetite se kada ste Allahom milošću bili neprijatelji jedni drugima. Pa ste šta? Kad ste bili, ne Allahom milošću, nego kad ste bili neprijatelji jedni drugima, pa je on složio srca vaša. Ko slaže srca muslimana, braćo moja? O, umete, ko će složiti naša srca? Euro, kurve, političari, parlament, Milena Dodi, Kakan, Cementera, firma, ne tako mi je Laha, novotari, nikad. Allah je taj koji slaže srca naša. Tu se moramo složiti. Moramo se htjeli, ne htjeli. A na čemu će Allah složiti naša srca? Na čemu će složit naša srca gospodar te Tebare Kevotala? Na grijesima? Na laganju? Na varanju? Da sebi neko kaže, ja sam samo ovdje 500 godina u glasmi. Mi čuvamo islam, mi nismo rekli da nije tako. Ali da ste ga očuvali niste. 500 godina samo gledamo mezarja. Ovdje hiljadu zaklano, ovdje 5000. Ovdje je izdano hiljad dokaz. Dokaz. Vi volite islam kome kada uđe čovjek sa bradom, ako je malo samo raširio noge, samo malo, kaže napolje, ne možeš spavati ovdje napolje, učit kura napolje, kad svi klanjaju izađi ti napolje. U Allahova kuća, je Allahova, jes, pustimo onda da uđem u nju. što mi ne daš? Kada uđu lopovi, oni mogu. Kada dođe političar, on može sa mimbera, sa koga Resul Ali Sratu Veselam govori, on odakle može da poziva i da se dovija strankama. Zbog čega? Ušao je strah u naša srca. Ušao je strah u naša srca, a strah je potisno iman. A kad se potisne iman, neće biti oni koji će reći, neprijatelji se okupljaju oko vas, Pa se dobro pripazite. Hoće sve da vas hvati. Hoće sve da vas ubijaju. Hoće da vas nema. Nema oni koji se kada budu i novo govorili šta? Pa Zdano mi nana. Pod njih se ima samo poveća. Gdje su takvi ljudi? Gdje su ljudine? Gdje su muškarčine? Gdje su ovi manci? Kada im se govori, ej, pratit će vas. Hoće da vas hvati ubijaju. A kod njih se ima zašto. Ovo je ono što nam je obećao. Ko? Balkani, ovo je taj džemat. To su te ljudine, to su te muškarcine. Ne može na bedrižaj kukavica. করি স্থানে Njih ne zanima parlament. Njih ne interesuje šta kaže Amerika. Šta kaže Francuska. Šta kaže Njemačka. Šta kaže SDA. Njih to ne zanima. Allah je stvorio sve ovo što vidimo i ne vidimo. I njima treba takva pomoć. A kad te Allah pomogne, ne može ti niko ništa. To je Resulov, ali sada to se nam džemat i to je bio njegov odvojnik Takve je ljude doveo dvi trećine ili tri zemaljske kugle ispod čizme muslimana. Kažu, on je bio milostiv, jest što odbijate milost. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Danas žele na ovotari, Sofije, i banditi da ga prikažu kao da on bio žena. Tako bi Allah lažu. Nije. kao da je se naš Resul Ali Svetov Sram samo išao trgovima i smijeo se. Jelo, hupto, okreto, nije vallahi tako lažu. Lažu vallahi. Nama je došla milost, pa se moje odbili. Mi odbijamo milost. Ko kaže da nije milost da budeš ubijen na lahom put, koja to budala može reći? Kada Resul Ali Svetov Sram kaže, naš poslanik, kaže, volio bi da budem ubijen ah, ovo je naš vjerovjesnik. Volio bi, kaže, da budem ubijen jednom, dva put, tri put. Svaki put da se vrati, da bi me opet da ne ubiju. Zašta? Cijena je visoka. Zavljela vam srti, mi je robiti na žene, naravno ste nam ovako, ne? I požulite, nastojte da zaslužite oprost gospodara nebesa i zemlje. Prostran! Koliko nebesa i zemlje. Čime da nastojimo? Riječima. Kada džemat padne u očaj, kada umet padne u očaj, onda će svašta raditi. Kako ćete ih prepoznat? Dobro ovo zapamtite. Kako ćete prepoznat smutljivce, lažove, taktičare, ove one ulazivce, one su se svakom smiju, samo nama neće. Kad god dane tada, kaže, to su naša braća, jesu li, da nisu. Kako daneš nekom ovako, to su naša braća, I oni su prepuni milosti svoje, ali samo nisu prema nama. Pa dobro, i mi smo vaša braća. Da i nama tako, recite, pružite i nama osnije. I mi smo vaša braća. Pa ćete i tako prepoznat, braćo moja. Prepoznat ćete i na ovaj način. Što šta? Kada bude, kad se tiče nešto bez vjernosti, vidit ćete kako korutaju očima. Sad tam, sad vam. To su ti kada bude, kada se tiče nešto njih, kažu, ne, to je fitna Muhammed a.s. to se nam. Ne mogu nas poslati svojim džematom u bitke. Nama su žena rokinje fitna. Vrati nas nazad. Njima je sve to fitna. I generalno pravilo kako se raspoznaju jeste svako bježi tamo gdje misli da je najsigurniji. Svako bježi i traži sebi zaštitu. Tako? A Resul Alika Sosalam poručio svoj umet i svoj džemat gdje da tražimo zaštitu. Šta da kažemo kad dođemo u zadnji? Kod sad? La ilaha illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimu. Nema Boga. I ja sam doista prema sve zumu činio. Slanje neka si ti gospodara moja. To radi pravi musliman. Kada bude priklješten, a hoće sigurno moraš iskusit ono što je Rasul Ali Salatu Wasalam. Jer da nije iskušenja, Wallahi ne bi se znao ko je na kojoj strani. Hvala Allahu koji je dao. E hasibe nasu e jutreku. E jakulu amen Allahu na jutenus. Ona kad se te ne levine ne kabim. Fali alame na lahu ne dine sadjaku. Fali alame Zar mislite kako možete računati da ćete reći da vjerujete, a da ne budete iskušani? Nemoguće! Vaš tevhid, vaša akida će biti iskušavana! Ovo obećava Allah se barek od tada. Zašto? Ola kad se ten ne ladinu mi kamenim, mi smo iskušenje dovodili oni prije vas. Zbog čega? Zbog čega? da bi onaj, da bi Allah ukazao na one među vama koji su iskreni i na one koji lažu. Pa se nemojte sikirati. Allah te bareke od tala će pokazati ko to govori istinu ako laži. Poslanikov džemat nije od onih koji smiju lagati. Poslanikov džemat onako ti je vođa nije odredio koji u određenom vremenu mjestu i prostoru dadnu sebi za pravo da malo švrnu. Ne. Poslanikov džemar ne liči na ovo što danas radi mnogi muslimana. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže da će doći vrijeme kada će vjeru držati biti teže nego žaravicu ruci ona peči. I kaže dalje stisnite, sve što više stisneš, ona sve više peči. Ta žena je to iskušenja, pa stisnite, braći. Allah je s vama. Ako on hoće da vas pomine, svi da se skupi ne mogu. Nemojte se bojati ljudi, ljudi šta vam je. Nemojte se bojati nikog osim Allaha. Nikog. Nemojte da lažete, da vas je strah za šerijat, pa idete za to parlament, lažete. Nije vas strah za šerijat. I zašto da strahuju za šerijat? Kako nas nije strah za šerijat? Nije zato što Allah te bar htala kaže Ja i moji poslanici sigurno ćemo pobjeti zato nas nije strah. Kaže Allah te bake tala, ja, kite da Allahu ne benne, ene, varusuli. Ja, Allah je zapisao. Pazite ovo, kete, uktub, Poznatom, Allah je zapisao, sigurno. Otkrio nam ono što je u gajbu, što je ispred što će biti. Ja i moji poslanici sigurno ćemo pobijediti. Koga? sve koji se suprotstavi. E, Resul Allah sada sallam kaže, ili se džemata i skupine, i kaže, neće im naštiti oni koji odu, oni koji se drugi, koji se sa njima raziđu, i oni koji ne mogu im ništa. Zašto? Dakle, Allahova jer moramo vjerovati da će Allah pomoći svoju stvar. Vraćo moja, to je od akide ako budete tražili nešto drugo, da polažete Allahov program, vi u tom slučaju, kao da hoćete da kažete, Allahov poslaniće, nisi nam dobro dostavio. Nešto ne ide. A ako tako pomislite, me do Allah, onda ćete se suočiti sa Rasulom sallallahu alaihi wa sallam koji je na oprostom hađu digao u period prema nebu i kaže gospodaru moj svjedoh si da sam dosta el jelome melcu leku uvijeku u atmentu aliku njahmeti u arefinitu leku mjeli danas sam vam vjeru baš upotpunio i blagodate vama dao tako usavršio i zadovoljen sam, mora i zadovoljen sam, da vam šta? Islam bude vjera. Ko je zadovoljan? Allah se bavi. Kako onda možeš strahovati da će ova vjera ostati utušena, da je neće biti? Jesi ti kad čuo za hadis poslanika sa kisnam, neprestano će biti skupi. Stalno će biti. Gledali Islam je počeo sa strancima i završit će sa njima. Šta kaže sad Resul Aleyhi Sallatu Sallam? Veličanstvene reči. Resul Aleyhi Sallatu pa blago njima. Nije teško njima. Blago tim jadikama. Blago tim strancima. Kada ih šta budu? Proganjali, protjerivali, ubijali, osjecali ruke, noge, očima, ali i metke nazivali teroristima, fundamentalistima i sredo i sredo. Pa nisi ti valjda skupi od Resula, ali se lako vaselav. Nisi valjda skupi od njega. Njemu su rekli da je čarobnja, da je sirvan, da laže, da potvora, da je podijelio svu meku. Njemu rekli. Bacili krema na njega. Šprdali se sa njim. Izigravali se sa njim. Ako da kod Allah klup. Zašto mu se to dešava? Zašto kad ga Allah najviše voli, kufa pa je kun sve i bolje? Da zaštiti Rasula. Zašto? Kul hari se bilo. Reci, ovo je moj put. Bićeš gladan, bićeš žedan, malo će te zatvoriti, malo će te pendrekom po leđima, svašta će ti govoriti o lice, te roditelji, familija, očevi, majke, djede, svi će te napustiti izađe iz diskoteke, ujutro na sežu, kaže, ti si budala. Svi će ti se okrenuti. Međutim, mnogi danas bježi od iskušenja. Bježi. Želi da naplati iskušenja svoja. Bježi od iskušenja, ena ja se usvitnete, čekati. Jer sad se pa. Bježi da im se šta ne desi. Da im šta ne bude. Zašto? se sa kravatom u pekinu. Ne vere. Ne vere, on bi gladan. Grijanje, klima, frižider, auto. Prevede štivu 10.000 maraka, 5.000 maraka. Hajde sad ovdje, hajde sve pare, sve gdje su sve pare. Ne može bi da ja gladan. Čuj da on bude živu, ne može. Ne može sve. Kori obođa. Hoće su za ove daje, Hođa ovako, pa je plata, plata, nije to deri. A ovaj glumi, ovaj kogagi neće ništa, a tamo će se pare tu uvijek. I onda mora, onda mora biti šta, morate onda šutkati. Mora vas onda tapkati u mjestu. Zašto dobija, nem da vas tapka, nazad. Nemojte neći, što će vam džuma? Koga će vam pitati? Koga da pitam džumu? Dobro, nemojte ni vi ni jasin. Nemojte ni hatmu. Koga ste vi pitali da to radite? Pažu. Džemat je ono što je u skladu sa istinom. Džemat je ono. Oko ove definicije džemata ne razilazi se osim budala. I ne znali se. Džemat je ono što je u skladu sa istinom, pa makar bio sam. Kaže ovo, ko? Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu. Ebu Bekir i ona su nema. Ebu Bekir i ona su nema. Jedna žena je koja je slaba, ali kao primjer, bio je jedan novotar. U vrijeme halifeta, hilafeta Ebu Bekra, o, o, umara, radijela hodice. Pa je volio da postavlja koji kakva pitanja, što, šta, kako, kud, gdje, odakle. Nikad mu ništa nije jasno. I to je ostala kod nezalci. Kod svođita, on samo pita, pita, pita, što, čeka da mu odgovori što mu paši. Kaj, nećemo mešiti, zatvori mešit, odlično. Ovo je naš život. Molim da ne naravno živi. Znači, mi smo mrtvi bez mešćina. Bez naših, našeg mimbera. Ne onog sa 17. ni 7, 9, 12, jel' on sa svom popne gor, da on bude lakiran, na kraj njega obavezno kutija, da on kad silazi da mora odmah svojim teore. Znači je to, pan je poslaniku bio mimber, pan, ja bićem. I opet plako za njim. Danas što ljepši mimber to bolji ima. Pa je ovaj došao, Jomer Čurne, u sebi se zvao, kada čuo sam, idite, kaže, dovedite mi ga, čuo sam da postavlja neka nekakva pitanja, nešto mu koliko biva nije jasno. U šta bi sve nas bilo da je Omer živo djelo. La havla vada, Kaže, do, kad su ga doveli, kaže ona na ovoj dvojči su ga doveli, kaže, što su ga doveli, da ga niste doveli, vi bi fasovali. Doveli oni njega, jer njemu kaže ona, kaže ona, da li jadi učesnici da ga sjeti. Allahu akbar, molim Allah da nas sastavi sa njima. Sjede ljudi, a, na otar, jesu? Solovan. Političar nema kakva, ali... Oni samo znaju Kur'an su Sunne. I kaj samo znate to? Ja ništa drugo ne znam. Hvala vam da i ne znam. Šta će nam znanje koga nema korist? Bez veze. Znanje koje te vidim na lažu ne treba. I joj kaže njemu ome, haj reći šta imaš i. Normalno. Drši će u tebi sve ostraha. Tu su, tu su ide učesnici bedra ljudi mora u tebi sve Znaš kakav je omer. Ode glava dok zakneš. Šta ti nije jasno, nije ni govorio, kaže Omer, od tega. 30 udaraca po leđima. Kad je u punicu, kaže Omer, sad ga izliječite, kad zaliječi dobro, dovete ga opet. On se fino zaliječi, prošlo jedno vrijeme, eto ga opet. Eto ga sa novima se elano, da on još to nije sredio da vidi šta će sa vjerom Muhammed Ali Sato Sram. Možda se ono malo korigovan, postalo ovo teško. Sve teško. Allah kaže, ne objavljujem ti Kur'an da se mučiš. kaže dalje, a ono me kokreni glavu od knjige moje, da će teško živjeti. što teško, što teško žive ljudi? A vidi nas. Allah zna koliko vas ovdje ima ušte firmu da radi. Lepo živiš, jel da mu? tome I on ne imao pri. Ali din, ima, ne, nje ne gleda. Zdaj ga štigla ovo titulu. Kaže Omer, dovedite ga. Dođe on opet. Šta? Pet? Opet, 30 komada. Ajde opet isto. Treći, znači, opet dolaz. Saš opet isto došlo. Nije zbog, ni prava riječ. I vidim ja da kod tebe nešto neštivo. Kad ste ga dovoljili zadnji put, to vam kaže, neka Omer, sve jasno ko dan jasno mi sve kristalno. Kad su fitne nastale Haridžija, pa su zvali u ime Ali, radijalo, pa su zvali njega. Kaj su, znaš te, oni, su, jer su onda priče bile kako se on su prostavi Omer, onda se pojave ni eks motivci. I dovedu njega, kaže on, e, dajte ti malo, ti spariraj, ti imaš, ti se Omer su prostavi, a on opet ne kaže, e, vidi ovo, neće svi Još ja pamtim ono ovšćak. Sve je, kaže, meni jasno. Zato, braćo moja, vi nemate pravo izbora u smislu da vi pravite džema i možete samo ući džema. Poslanika li se to sva? Ako hoćete mi. A to gdje ćete biti? Treba obratiti pažnju. Je tako? Da ovdje kad ne bude od čega? Možemo napraviti žami od kamati. Možemo? No, može naprađe ramen kamati. Ili meši da bude u njemu od prodaje konjaka ili medena. Ne može vraća. Znači. Nego šta? Zavucite ruke, rukave. Pa ko radi prvi kaže, e, od mene 20. To je sunne. Od mene 10. Od mene 15. Hajmo sebi opremiti nešto. Ali da bude džanija, mešći. 24, dur, dur otvoreno. će tebi da u mešini. Sve ti ide. On svaki harf i tebi ide. Je tako? I samo ćete tako dobiti reke dali. Futbala, nikad. Pa reću, ali sa te svan, mogu vam ja sad hladno, hajde malo. Jer sad su dali, igni, igni, da mi ljudi ovdje pridobijemo za islam, ne neće. Neće, znači, ovo je ozbiljna stvar. Ovaj šerijat ima svoj program, ima svoju davu, ima svoj cilj šta te briga kad bi sam bio, ne mora niko. Niko se ne mora dozvati. Kakva ti korist? Većina u islamu nije dokaz. Je tako? Nego da se uozbiljimo, da tražimo pravi put i program koji taj put drži. Jer pravi put nije bez programa. A njegov pomagar će Allah te bare te Pa bujru, moj kakaj tako, izveličavati ljudi koji se došli strana. Nemojte kvati islam ničim drugim. Samo sebi uljepšajte i barite. I sve što radite, postavite cilj. Znači, mora biti Allahovo zadovoljstvo. Znači, sve što ćeš da uradiš u šerijetu. Svaki potez. Allahovo zadovoljstvo. A čim tražiš Allahovo zadovoljstvo, odmah mora tražiti program koji vodi do njegova zadovoljstva. A on nije sakrive, on se vidi. A tako, prime, on se jasno vidi i po noći i po danu. I nemate potrebe, i nemamo potrebe tumara. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kad smo došli ovdje u kakar danas na vratima nas je brat doće koji dao nam je fetvu od sijaseta Ivo Z kojoj stoji da nema pravo da drži džumu niko dok on ne kažu ti moreš. da nemaš pravo ti ovo, ovo, ja tako, nema mi pravo po njima ništa. Po njima mi nemamo pravo ni klanjati. Jer ima je svejedno klanjao ti ne klanjao, tako? I zamisli, hoćeš da takav brine o tebi, ovakav alim da brine o tebi, jel? Kaj možemo kapat pa možemo malo, Mulo zaradi jedan posto, ti je nužda. Dobro. Ko to od nas voli jedino Ko radi u firmi koja je na budžetu državi? on će dok 23.000. Čim radiš, znači moraš platiti kiriju. Bolje ti da plaćaš kiriju i da živiš čitav život u Allahovom milosti, nego da živiš u betonu pod Allahovom sribom. Je tako? Pa smo halalili, ajmatovicu. Pa isti ovi što nam kažu za džumu, na koji mi uopšte ne obraćamo pažnju. Ohalali su milion stvari koje Allah se vas dala, kojima nije zadovoljno. Je tako? I sad mi trebamo se bazirati, oni poslali dopis, ta džuma i mimber ne može dok mi ne kažemo. E jeste li vi pametni? Hajmo je onda pitati. Hajde dojte nam onda vi. Dajte nama jednog od vas. Pošaljite ako se toliko brinete za nas. Evo ima nas ovdje vidim 40-50 možda. Dajte nam jednog hođu. Evo. Moj balah, evo nek se popni. Ali hođa. Kad se popneš gor, Vidio ove ljude. Znaš da imaju pravo da te što ostavljaju. I da te hite odavljaju. I znaš hođa kad siđe s Mimbera, nema košeni bombonjere za mrli. Nego samo spakuješ stvari, nešto, ima nešto. Haj kući sad, opet. Pa se opet dođi. Nema hođa ovde. Umrli, neumrli, jasi, nemaš ništa tu ovde. Haj, po, eto, brinete se o nama, pošaljte nam jednog. Jednog od vas. Eto, ako pristane jedan doći na ove uslove, koje? Da ne dobije platu, da nema dnevcu, i da, da tako, jer oni se brinu, tako, oni se brinu na ovdje vjeri. I kažu, to je naša briga ovdje u kartu, viš, ne može, samo mi moramo nabrati vama, dobro, pošaljte nam jednom. Pa, žešte im slobodno. I ovima, što, što su, uh, e, nas do viće vodili sa bradama, što su bili dobri, pa sve su dobri, su dobri. I njima reste. Jer to odatle ide. Znajmo odatle to ide nek vam pošalje jednog hođu, njemu se veriju, ako hoće, njemu je dina. Evo reći džaba, džaba ti mime, hođa, evo ga. Nek stavi ono i ono razna, u se je vuče, evo, ali nema plati, ako nešto neka ti gad nema plati, dobro je. Nema će nikola partida prije, jer tako, dođete vi nama, ne dođe rejice, evo i ti do džaba. Ali sve džaba mora biti. Vi se bili lako a vi se brine, evo imate 50 ljudi, hoće vjeru, hoće da uči aratski, sufaru, teđvi, tako, teo vi ima, podučava i na shođa, da ćemo ti idjeti u subotu i nedlje. Eto, i nije, opet džada. Opet moraš džada hoće. Pa ćete vidjeti da li se oni brinu o ili o vašim džepovima. Tako mi je Allah, brinu se o vašim džepovima, nemate pojma koliko. Nije najviše brinala recesija šta ćemo ako narod ne bude imao šta da valja i kopa džava. Dobro uh, Kako ću sad na more ove godine? Da tako djede? Kako ću ove godine ovdje i moja hođinica? Ajde, ajde, imamo i za nju. Evo, neki ona sestre poručava nas sad. Daće Mustafa, evo, sprat, neki hođinica ljudi, hajde ti. Ha? Lažu, braćo, lažu, braćo moja, i ste rovijati se mene kalira, njima je samo stalo do para. A ova vjera, zapamtite dobro, nikad nije ovisila o parama. Nikad. Nikad nije ovisila o parama. Resul Ali Sattu njegov bankovni račun bio je ravan nuli. Ashaba koliko je bilo nema dinara. Kaže si ibn malih radi Allah. Služio sam Allahom poslanika deset godina. Nakon njegove smrti jevu vrede se privio od gladi. Onaj se prinosi najviše hadisa poslanika. Od gladi se prinosio. Kaže Enes ibn Malik, nije bilo noći, kaže, a da ga nisam sada. Ovi su voljeli Allahom. Zato ga je stavio Kaže, nije bilo noće da ga nisam stanio. Enes, evo malik radijala ovdje. Ako hoćemo da se približimo Allahom, poštovani džemate, samo putem Rasula ali sve to A neće osjetiti slast imana. Da, nikako. Dok mu šta? Ne budu najdraži Allah, njegov poslanik. Neće. Ne može osjetiti slast imana. A šta nas znači najdraži? El vera, el vera. Najčvršća halka u imanu je ljubav i mržnja u ime Allaha. A kad ćeš biti Allahu najdraži? I tebi Allah propisi koje on naredio i zabranio. Tad znaj i vidit ćeš da li te Allah voli. U protivnom, ne možete ući, počinjati neku novotariju i reći Bismillah, Jer to je odvratno. Ti grijeh počinješ sa bismilom. Ne možeš ući u parlament i reći bismila član 2 stav 3 p tačka e 6 t x y p. Ne možeš. A čim ne kaže bismila nema bereketa. Čim nema bereketa neće biti pod Bogom. Ostaćeš bez pomoći. I onda samo i kad bi rekao opet pogrešno. Jer bismila je dola. I na početku svakog hajeli posla kojeg je Allah naredio, preporučio, onda kaže bismillah, sa Allahom imenom se pomaže. Dokad? Ima dokad. Ma imam šerijat, sve dokad. Ibrahim ali selatu vaselam i njegov sin Ismail su dobili naredbu da se naprave džab. Allah. Koji danas milioni muslimana bila. Naredba, Allah mu naredio, džajme napravio. I oni kad su napravili, došli, stigla, stigla. pa babo kaže Ismail jednog momenta, kaže, sine, idi da ne cigla, on pošao. Babo, i kaže, sine, sine, razvoj njih dvojci. Tim se malo mori Ismail. Znači, ovo, kamen onaj. Pa de, I kad su napravili, stanu obojica i dove Allahu. Šta? Znači, uradili su Allahom priču. O Allahovom naređenju. I dahi Allahom priču dao fekali, kaže, a je dobi, na te kada minna. Gospodar naš primi ovo od nas. Naređi nam, on opet molja Allah to primi. A da bi djelo bilo primjeno kod Allah, mora biti iskreno i posljedno. Drug čijeni. Molim Allah, da pomogne Islaju muslimanu molim Allah te barek u da vas nagradi vas vraćam ovdje iz Katnja koji ste u zaista ovim teškim, turbulentnim vremenima kod vas ovdje, znam dobro situaciju, odlučili da spasite sebi svoje porodice. Allah molim da vas u tome pomogne. Allah te barek u molim da vas nagradi obilato za vaš trud. Da vam podari ono što je za vas najbolje i na ovom i na ovom svijetu. Allah te barek u molim da sjedini vaša srca da znači, sjedini vaša srca, a on će se vidjeti samo oko svoga šarijeta. Allah te bare kroz tala molim, da učini od vas one koji će pomagati njegov din, njegovu vjeru. Da vas učini na nepokolebljivi, da vas učini neustrašivi, da se ne bojite nikog osim Allah te bare kroz tala. Da sve ono što vam dođe na putu, prepreke istine sklonite, na bilo koji način. Allah molim da vam podari snagu na koju imate. Allah molim da podari svim muslimanima snagu, da pomogne našu braću u Siriji, našu braću u Afganistanu, našu braću u Palestini, našu braću u Iraku, našu braću u Maliju. Allah te bare kretala molim da uzvisi islam muslimane, da ponizi kufrne vjenike. Allah te bare kretala molim da sjedini srca muslimana, da ustanu svi koji jedan oko la ilaha ila la Muhammedu Rasulura. Allah te barek ve sada molim da ubrza svoj pomoć i pobjedu. Da pomogne islami muslimane. Amin. Da oslobodi muslimani muslimanke zatvora. Amin. Da oslobodi naše daje. Da oslobodi našu ulemu iz zatvora. Amin. Allah te barek ve sada molim da svakog onog koji izašao iz svoje kuće da ubija, tlači, hapsi muslimane da ga vrati u mrtarskom sanduku nazad. Allah te barek ve sada molim te bareke u tala volim.